in your Bibles to 1 John chapter 4. Nyissátok ki a Bibliátokat az 1 János 4-nél. Little baby in the front row. Kisbaba itt elaludt az első sorban. I haven't even started preaching. Még nem is kezdtem el a prédikációt, és már bealudt. <laughs> Csak érzi a békességet, azt mondja Irinke. Okay. So John. Tehát János. John, close friend of Jesus. Egy nagyon közeli barátja Jézusnak. If we're going to believe something about Jesus, we can trust John. Hogyha van valami, amit elhiszünk Jézusról, akkor azt hiszem, hogy János véleményére adhatunk. He walked with Jesus for three years. Jézussal járt három évig. He saw some of the most private moments of Jesus' earthly life látta Jézus életének legmeghittebb pillanatait. He was there at some of the most important events, not just in Jesus' life, but in really the history of mankind. Ott volt Jézus életének legfontosabb eseményeinél, de nem csak Jézus életének legfontosabb eseményei voltak ezek, hanem az egész emberiség életében ezek nagyon fontosak voltak. He was there around the table, the last supper. Ott volt az utolsó vacsorán az asztal körül right next to Jesus. Pont Jézus mellett. He was he's the only disciple that that we know that was right there at the foot of the cross. Ő az egyedüli tanítvány, akiről tudjuk, hogy ott volt a kereszt lábánál. Jesus said, John, your mother, mom, there's your new son. Azt mondta Jézus a keresztről, hogy János, itt van az édesanyád, anya, itt van az új fiad. You know that if Jesus uh, tells John to take care of his mom that he must have had great faith, great trust in this young man. Tudjátok, hogyha Jézus úgy döntött, hogy János gondviselésébe ajánlja az édesanyját, akkor biztos, hogy nagy hite, nagy bizalma volt ebben a fiatal emberben. And, and there at the foot of the cross, John saw the suffering of Jesus. És ott a kereszt lábánál János látta, hogy Jézus mennyire szenvedett. He saw the sky grow dark. Látta, ahogy az ég elsötétült. He He saw the final breath of Jesus. Látta Jézus utolsó leheletét. He saw Joseph of Arimathea request the body of Jesus and bury it. Látta az arimátiai Józsefet, ahogy odament az előjárókhoz, és elkérte tőlük Jézus testét, és eltemette. I mean, this is this in the history of mankind is a big event. Ez az emberiség történelmének nagy eseménye volt. And there's John. És János ott volt. And three days later he was there. Három nappal később pedig ott volt. He was there to, to see the empty tomb. És látta az üres sírt. Without that, we're hopeless. Enélkül az életünk teljesen reménytelen. Everybody has an opinion about Jesus. Mindenkinek van véleménye Jézusról. Everybody. Mindenkinek. Sociologists have opinions about Jesus. Szociológusoknak is van Jézusról véleményük. The philosophers have opinions about Jesus. Filozófusoknak is van véleményük róla. Politicians. A politikusoknak is. They have opinions about Jesus. Mindenkinek van véleménye Jézusról. Artists. A művészeknek. Have opinions about Jesus. Nekik is van véleményük Jézusról. You have an opinion about Jesus. Neked is van. Who are you going to believe? Kinek fogsz hinni? Who are you going to listen to? Kire fogsz hallgatni? You can trust John. Úgy gondolom, hogy bízhatunk Jánosban. He was there. Ő ott volt. He was there as the church began. Ott volt, ahogy elkezdődött a korai egyház élete. Planting churches. És gyülekezeteket plantáltak. Preaching the gospel. Ő, hirdették az evangéliumot. And at the time of writing this, he's probably the only remaining eyewitness. És valószínű a levél idején ő volt az egyedüli megmaradt szemtanú. An old man. Ő már akkor a idős ember volt. Writing to his friends. Aki a barátainak írt. Love one another. Szeressétek egymást. God is love. Ist, az Isten szeretet. Walk in the light. Járjatok világosságban. God is light. Az Isten világosság. Keep going. Menjetek tovább. Don't give up. Ne add fel. Jesus has overcome the world. Jézus legyőzte a világot. The world is your enemy. A világ a te ellenséged. Satan is your enemy. A sátán is a te ellenséged. Your own flesh is your enemy. A te régi testi mi voltod a te ellenséged. Wanting to destroy you. Szeretne téged elpusztítani. You have no hope to overcome these things apart from Jesus Christ. Nincs reményünk arra, hogy ezeket a dolgokat legyőzzük Jézus segítsége nélkül. You can't beat death. Nem tudjuk legyőzni a halált. But Jesus beat it. De Jézus legyőzte. And in him you'll beat it too. És benne te is le tudod győzni. And we come to a section here. És elérünk ehhez az ige szakaszhoz. It's a bit of a parenthesis in in uh, John's talk about love. És uh, ez kicsit így mondjuk zárójában van uh, János eddigi írásától hoz képest, ami a szeretetről szólt. Because John realizes that uh, even in his day, love was probably a word that was misunderstood. Mert uh, János rájött arra, hogy talán még az ő korában is a szeretetet sokszor félreértették. Just like it is in our day, right? Ugyanúgy, mint manapság. I mean, If you ask a psychologist, he'll tell you all about love. Hogyha megkérdezve egy pszichológust, elmondja a véleményét a szeretetről. He'll say the reason why your life is a mess is because you don't love yourself enough. Azt mondja, hogyha az, tehát azért van az életed romokban, mert nem szereted eléggé önmagadat. The reason why you can't love other people is because you don't love yourself enough. Azért nem szeret másokat sem, mert önmagadat sem szereted. And the love of God isn't talked about. A Isten szeretetéről persze szó sem esik. But as Christians, we can say, you know what? De keresztényként azt mondhatjuk, I don't really need to love myself. Nem nagyon kell, hogy nekem tehát, hogy önmagamat szeressem. Because I know that I am loved. Mert tudom, hogy én szeretve vagyok, engem It's taken care of. Ennek kész, ez így rendjén van. I'm loved. Én szeretve vagyok. My love tank is full. Az én ő, szeretett tartályom tele van. Now I can love other people. Most már szerethetek másokat. See, psychologists and uh, People on late night TV will say, well, actually your problem is, is that you hate yourself. <laughs> A, a pszichológusok vagy az esti tévéműsorok vezetői azt mondják, hogy az a probléma, hogy, hogy nem szereted eléggé önmagadat. And so in John's uh, uh, handling of love, he, he interjects these six verses to tell us to test the spirits. És János, ugye itt eddig a szeretetről beszél, és most zárójelbe téve ide teszi ezt a hat verset, ami arról szól, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket. When somebody is talking about love, you, you, need to know where that message is coming from. Hogyha valaki neked a szeretetről beszél, akkor tudnod kell, hogy honnan jön ez az üzenet. I mean, in our world especially. Főleg a mi világunkban. I mean, we use love for everything, you know. Mi mindenre ezt a szót használjuk. I love, you know, I, I love basketball. Ja, értem. Vagy uh-huh. szeretem a kosárlabdát. And I love hamburgers. Szeretem a hamburgert. And And I love you too. És téged is szeretlek. Right? And I love God. És Istent is szeretem. And God loves me. És Isten szeret well, engem. We don't usually mean the same thing. Általában ezek a szavak nem ugyanazt jelentik. See, when God says I love you, it means that he did something for Amikor our good. Isten azt mondja, hogy szeretlek téged, akkor ez azt jelenti, hogy ő tett valamit értünk. When we say I love something, amikor mi mondjuk, hogy valamit szeretünk, it means that I feel good when that happens. Akkor az, ez azt jelenti, hogy én jól érzem magam, amikor ez a dolog megtörténik. I feel good when I drink my morning cup of coffee. Jól érzem magam, amikor megiszom a reggeli kávémat. I love coffee. Szeretem a kávét. It's quite a bit different. Ez kicsit más. Just think. Gondoljatok bele. When Jesus was showing us the love of the Father, amikor Jézus megmutatta nekünk az Atya szeretetét, did he have a warm, fuzzy feeling? Akkor ilyen meleg, bizsergő érzést töltötte őt el? Oh, I just love these people. Jaj, de szeretem ezeket az embereket. Spitting in my face. Itt rám köpnek. Whipping me with with sticks. Megostoroznak. Calling me names. I just love them. Kicsúfolnak. They Annyira make me, szeretem they őket. make me feel so good. Annyira jól érzem magam tőlük. Do you see the difference? Értitek a különbséget? The Bible uses love in a completely different way. A Biblia teljesen más módon használja a and, szeretet. And John says, you know, when the world speaks about love. És János azt mondja, hogy amikor a világ beszél a szeretetről, you need to be on your guard. akkor figyeljetek oda. Because our enemy tehát legyetek óvatosak. Knows how to use the word love. Mert az ellenségünk is tudja, hogy hogyan kell ezt a szót használni. He uses it. Ő is használja. And he seduces people. És ő ö, elcsábít embereket. He leads people astray. És félrevezeti őket. Because everybody wants love. Mert mindenki vágyik a szeretetre. Everybody does. Mindenki. You want it. Te is. So my, John saying, go to the source. Tehát itt János azt mondja, hogy menj oda a forráshoz. God is love. Ő Isten a szeretet. But we're going to look at these verses. It's a, it's a bit of parenthesis, but that's the way it fits into context. De ö, ennek ellenére meg fogjuk nézni ezt a pár verset, bár zárójelben van, de mégis beleillik az eddigi témába. And so he starts in chapter 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. So this is this is the background information. Tehát ez a háttérinformáció. God Isten created everything. Mindent megteremtett. Everything we see. Mindent, amit látunk. We call it the physical world. Ezt úgy hívjuk, mint a, a földi világ, fizikai világ. And many people think that that's all there is. És sokan azt gondolják, hogy ennyi az egész. But the Bible says that he created a spiritual world as well. De a Biblia azt mondja, hogy Isten megteremtett egy szellemi világot. Where spirit beings dwell. Ahol szellemi lények laknak. Many kinds of angels. Sokféle angyal. And demons. Démonok. And Satan és sátán. You've heard of him, right? Hallottatok már róla, He's ugye? the leader. Ő a vezér. Of all the angels that rebelled against God. Az összes angyalnak a vezetője, akik Isten ellen fellázadtak. Their sin was pride and envy. Az ő bűnük a büszkeség és az irítség volt. And we live side by side with this spiritual world which we cannot see. És mi emellett a szellemi világ mellett élünk, bár ezt nem láthatjuk. Now, just let me say that there are angels in this world. Hadd mondjam el azt is, hogy igen, vannak angyalok ebben a világban. And they seem to have two, two uh, jobs. Nekik általában kétféle feladatuk van. One is to worship God. Az egyik, hogy dicsérjék az Urat. The other is to minister to believers. A másik pedig az, hogy szolgáljanak a hívők felé. You read this in Hebrews 1:7 and 1:14. A zsidók 1:7 és 1:14-ben van ez leírva. But I want to just warn you. De szeretnélek figyelmeztetni titeket. It seems to be clear that angels are not meant to be our spiritual guides. Ö, elég nyilvánvaló, hogy ö, az angyaloknak nem az a feladata, hogy a mi lelki vezetőink legyenek. Their ministries have to do with our with the temporal, with the temporary mercies that we experience here on earth. Az ő szolgálatuk azzal van kapcsolatban, amik ezek az időleges írgalmak, amiket megtapasztalunk itt a Földön. And not necessarily with unfolding spiritual truth. És nem ö, szükségszerűen az a feladatuk, hogy a lelki igazságokat kinyilvánítsák nekünk. Because there is another spirit. Mert van egy másik lélek. Greater than all other spirits. Nagyobb, mint bármilyen más. And it's his job to lead us into all truth. És ennek a léleknek a feladata az, hogy minden igazságra elvezessen minket. That spirit is God, the Holy Spirit. És ez a lélek a Szent Lélek, a Szent Szellem, Isten lelke. I say that because some people talk about having a, you know, a guiding spirit or a, an angel that looks out for them. Azért mondom ezt el, mert sokan beszélnek arról, hogy van egy ilyen vezér angyaluk, vagy egy, egy olyan angyal, aki mindig vigyáz rájuk. But I bet if you were to test that angel, de hisz, hiszem, hogyha találkoznál ezzel az angyallal, vagy you'd find that it's not one of God's elect angels. megvizsgálnád, akkor nem ő nem Isten kiválasztott angyala. But an lenne. evil angel masquerading in light. Hanem lehet ez egy ö, gonosz angyal is, aki ö, világosságba burkolózik. So we need to test the angels. Szükség van arra, hogy megvizsgáljuk az angyalokat. And we can experience or we can have contact with the spiritual world uh, directly. És szükség, vagyis megtapasztalhatjuk a szellemvilágot közvetlen módon through dreams and clairvoyance, ö, akár ö, ö, or channeling demons. Uh-huh. Tehát vagy ö, álmok során, vagy ilyen démonokkal való találkozások ö, során. And uh, I've met, many people who have had these kinds of experiences, and maybe some of you have too. Sok olyan emberrel találkoztam, akiknek volt ilyen részük, talán közületek is van ilyen. Hearing voices. Például, hogy hangokat hallanak. Seen visions. Látnak, vízióik vannak. Dreams at night that frighten you. Olyan álmaik vannak éjszaka, amelyektől megrettennek. This is people having experience or contact with the spiritual world in a direct way. Ez arról szól, hogy ezek az emberek közvetlen módon lépnek kapcsolatba a szellemi világgal. The Bible even talks about possession a Biblia arról is beszél, hogy valakik ezeknek a lelkeknek a, a rabjaivá válnak. Where a demon will inhabit the place that was made for the Holy Spirit. Hogy egy démon foglalja el azt a helyet, ami a Szent Léleknek van kijelölve az emberben. To control your life. Hogy irányítsa az életedet. We can also have an experience, we'll read, with this spiritual world indirectly. Erről is fogunk olvasni, hogy van, hogy közvetett módon kerülhetünk kapcsolatba a szellemvilággal. Through false teachers. Például a hamis tanítókon keresztül. Through false prophets. Hamis profétákon keresztül. People who are listening to a satanic message. Olyan embereken keresztül, akik sátáni üzenetet hallgatnak. And then saying it. És aztán ezt továbbadják. Do you remember the story of Peter? Emlékszel Péter történetére? Jesus says, I'm going to Jerusalem and I'm going to die. Péter, és Jézus azt mondja Péternek, hogy Jeruzsálembe megyek, és ott meg fogok halni. And Peter said the two words that shouldn't be said one after another. és Péter kimondta azokat a szavakat, amiket nem szabadna egy mondatba foglalni. No, Lord. nem, Uram. <laughs> Jesus, let me give you some advice. Jézus, hadd adjak neked egy kis tanácsot. Let me give... Let me give you some advice. Hadd adjak neked egy kis tanácsot. You need a little PR manager. Kell neked egy kis uh, segédmenedzser mellett. Okay, don't go to Jerusalem. Nem menj Jeruzsálembe. And how does Jesus respond? És uh, mit mond erre Jézus? Yeah, he says, Get behind me, Satan. Azt mondja neki, hogy távozz tőlem, sátán. Because Jesus recognized that that advice is satanic. Mert Jézus felismerte azt, hogy ez a tanács, ez a sátántól való. Satan knows that the cross will be salvation for many. A sátán nagyon jól tudta azt, hogy a kereszt az üdvösséget fog jelenteni sok ember számára. And Satan would have rather Jesus put on a crown. És a sátánnak jobban tetszett volna, ha Jézus egy koronát tesz a fejére. Walked into Jerusalem. És úgy megy be Jeruzsálembe. Without paying for our sins. És nem fizet meg a bűneinkért. And so Satan, trying everything, és akkor a sátán mindent kipróbált. Whispers to Peter. Ö, és oda súgta Péternek. That's not a good idea. Ez nem jó ötlet. <laughs> Peter just opens his mouth and says it. És Péter kinyitja a száját és mondja. And there are teachers who hear messages that are satanic and they share them. Vannak olyan tanítók is, akik hallanak sátán üzeneteket és továbbadják. One of them is, is what I started out by saying is that is that psychologists are always talking about self-love. És az egyik ilyen üzenet például a, a pszichológiában, hogy a, a, az önmagad szeretetét hangsúlyozzák emberek. Bible doesn't, doesn't say anything about self-love. A Biblia egyáltalán nem említi az önszeretet. It talks about self-denial. Inkább azt említi, hogy tagad meg önmagadat. And like I said, you can do that if your love tank is already full. És ahogy mondtam az előbb, ezt meg tudod tenni akkor, hogyha a szeretet tartályod már tele van. If you already know that you are loved by God. Hogyha már tudod, hogy Isten szeret téged. You can do it. Akkor meg tudod tenni. You can say yeah. Akkor mondhatod, I'm secure. hogy igen, I know who I am. biztonságban érzem I know, who my, I know who my father is. Van önbizalmam, tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy ki az én atyám. And he loves me. És ő szeret engem. And Jesus says, as you already love yourself, love other people. És Jézus pedig azt mondta, hogy szeresd úgy a többieket, ahogy már magadat amúgy is szereted. You already love yourself. Már right? mindenki szereti önmagát. You already spend your money to buy food for your belly. Mindig arra költöd a pénzt, hogy a saját gyomrodnak vásárolj ételt. You spend 30 minutes a day in front of the mirror making sure that you look good. Minden nap fél órát töltesz a tükör előtt, megbizonyosodva arról, hogy te jól nézel ki. You know, we We're just we're worried about you know ourselves being warm and comfortable in our beds. És nagyon uh, aggódunk, hogy vajon elég kényelmes és meleg lesz-e az ágyikó. We spend all day serving this body, making sure that it's comfortable and well fed. Azzal törődünk, hogy ezt a testet megelégítjük, hogy, hogy kényelmes legyen minden, és, és jól lakjunk. And Jesus says, as you love yourself, love other people that way. És Jézus pedig azt mondta, hogy ahogy magadat már szereted, úgy szeresd a többi embert is. Make sure that other people are comfortable, warm, Arra well figyelj, hogy a többi embernek legyen minden kényelmes, és, és jó meleg helyen legyen, és, és kapjon élelmet. So John here says, uh, do not believe every spirit, but test the spirits. Tehát azt mondja itt János, hogy ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket. You know what, let me say a few more things about Satan. És hadd mondjak el még néhány dolgot a sátáról. Let's read 2 Corinthians 2:11 together. A második Korintus 2:11-et olvassuk el. 2 Corinthians 2:11 tells us that uh, Satan has a strategy. Ő azt mondja itt az ige, hogy a Sátánnak van egy stratégiája. And that if we know that strategy, we will not be outwitted. És hogyha ö, mi ismerjük ezeket a stratégiákat, akkor nem tud minket rászedni. Go ahead and read it. Second Corinthians 2:11. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Maybe also 10. There's a phrase missing. Jó, 10-11. Akinek pedig ti megbocsájtok, megbocsájtotok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, azt értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Aha. Szóval, hogy ne rászedjen sátán. In this Bible, it's verse 11. Másik Bibliában az is a 11 Evidently, when the guy on the horse was putting the verse markers in, he got them different hogyha valaki épp, az az ember, aki berakta ezeket a versszámokat a ló hátán, az épp máshova rakta itt. So Paul says that Satan has a strategy against us. Tehát Pál itt azt mondja, hogy a sátánnak van ellenünk egy stratégiája. And if we know that, we won't be taken advantage of. És hogyha ez számunkra nem ismeretlen, akkor nem fog minket rászedni. So let me just say a few things about Satan's strategy. Tehát hadd mondjak el nektek néhány dolgot a sátán terveiről. And uh, really the names that the Bible gives for Satan explain a whole lot. És azok a nevek, amit a Biblia használ a sátára, már sokat elmondanak nekünk. Uh, the name Satan actually means az adversary. az He's a, against us. Az a szó, maga az a név, hogy sátán, az, az azt jelenti, hogy ellenség, tehát hogy ő ellenünk van. The first thing we see is that uh, Satan is a tempter. Az első dolog, amit látunk, az az, hogy ő a kísértő. Matthew 4:3 says, and the tempter came. A, Máté 4.3 azt mondta, hogy eljön a kísértő. Satan is a tempter. Ő kísért minket. He puts before you the things that will distract you from God. Olyan dolgokat tesz eléd, amelyek elterelik a figyelmedet Istenről. He knows that we're, we can be bought cheaply. Tudja, hogy minket nagyon olcsón meg lehet vásárolni. Right? We say, I'm going to worship God. Azt mondom, hogy Isteníteni fogom az Urat. And then Satan puts something there right in front of our path. És akkor a sátán odarak pont elénk valami más. And instead of worshiping God, we look down. És akkor ahelyett, hogy az Urat dicsérnénk, ránézünk erre a másik dologra. It's shiny. Hú, de fényes. Ooh, it's pretty. Csinos, jól néz ki. And then we become obsessed with it. És akkor teljesen arra terelődik a figyelmünk. One of my sons is obsessed with a toy right now. Az egyik fiam teljesen oda van most egy játékért. And I see myself in him. És látom magamat benne. I can be so distracted from God with the things of this world. Annyira el tud terelni ez a világ engem az and, Úrtól. And Satan is the one tempting. És a sátán az, aki, aki engem ezekkel kísért. You know what? You're too busy to pray today. Jaj, hát ma túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy imádkozz. This, you, you gotta, you gotta go buy something. El kell valamit menned, el kell menned vásárolni. You gotta make yourself happy today. És ma boldogát kéne tenned magadat. You deserve it. Megérdemled ezt. And we all know what areas we're tempted in. És mindannyian tudjuk, hogy nekünk milyen területek jelentenek kísértést. It's, it's easy to talk about becoming drunk as a temptation. Könnyű arról beszélni, hogy mondjuk valaki lerészegedik, és számára ez jelenti you know, a kísértést. Satan tempting us with drugs. Vagy hogy a sátán kísért minket kábítószerrel. But probably not many of you are struggling with that. De talán nem sokan küzdötök ezekkel a dolgokkal. But what about gossip? De mi van mondjuk a plegykálkodással? What about anger? Vagy a haraggal? Satan's tempting you to to take revenge against somebody. A sátán arra kísért titeket, hogy valakin bosszút álljatok. He tempts. Ő kísért minket. And the goal of this temptation is that we would be distracted from following God. És az a célja ezekkel a kísértésekkel, hogy elterelje a figyelmünket arról, hogy mi Istent kövessük. John 8:44 says that Satan is a liar and a murderer. A János 8:44 azt mondja, hogy ő egy hazug és egy gyilkos. That he is the father of lies. Ő a hazugságok atya. This is the second thing. Ez a második dolog. Satan lies to you. Ő hazudik neked. Kind of like he lied to Eve in the garden. Ugyanúgy, mint ahogy hazudott Évának is az édenkertben. Oh, ah, did God really say? Jaj, hát tényleg azt mondta oh, Isten. you know, the reason why he said that. Azért mondta azt. Because he doesn't want you to enjoy it. Nem akarja, hogy ez örömet okozzon neked. It's really tasty. I, I ate from Pedig it. Pedig nagyon finom. Én Ooh. már ettem belőle. You know, God, he's just a, he's sour. Isten olyan savanyú alak. He's no much, he's not much fun. Ó, nem tudja, hogy kell élvezni az életet. He lies to us. Ő hazudik nekünk, már mint For, To some of you, I think he's lying to you in this way. He's, he's, he's saying, oh, God's a father. Ö, talán sokatoknak a sátán így hazudik, hogy Isten, ő az atya. He's a father, really? Ő az apukád, tényleg? Like your father. Mint a te apád olyan? Ah. Well, I don't have to tell you that He was a loser. Hát, azt nem kell magyaráznom, hogy a te apád egy milyen vesztes alak volt. I bet all fathers are like that, huh? Szerintem az összes apa ilyen, nem? Maybe your heavenly father, he, maybe he's probably he's a loser too. You know? Talán a mennyei atyád ugyanolyan vesztes alak, mint a testi apukád volt. Satan lies to us. Sátán így hazudik nekünk. The third thing. Harmadik dolog. Revelation 12:10 says that he's an accuser jelenések könyve 12.10 azt mondja, hogy ő vádol minket. He's an accuser of the brethren. Ő a, a testvérek vádlója. Because once he's filled your head with lies, mert ahogy már betöltötte a fejedet hazugságokkal, and offered you things that you would rather have in és the olyan flesh, dolgokat ajánlott neked, amire nagyon vágysz testileg, and you sin, és vétkezel, then he accuses you. akkor vádol. You're such a loser. Akkora nagy vesztes vagy. What are you doing here, church? Mit csinálsz itt a gyülekezetben? You think, God loves you? Szerinted Isten szeret téged? After you did that? Miután azt tetted? You're guilty. Te bűnös vagy. You deserve to die. Megérdemled, hogy meghaj. Accuser. Ő vádol minket. Some of you may hear voices sometimes. Lehet, hogy néhányat, néhányan hangokat hallotok néha. Accusing you. Vádolnak téged ezek. Some of you think it's probably just yourself, it's self-talk. És néhányan esetleg arra gondoltok, hogy ez így magatoktól jön, tehát ez így önmagatokhoz beszéltek. But, um, but usually when you talk to yourself, you don't talk to yourself in the third person. De általában, hogyha magadhoz beszélsz, akkor nem, mint egy kívülálló szólítod meg magadat. Right? Like that's the way we hear the accusations, right? in így our head. halljuk ezeket a vádlásokat. Oh, you're such a loser. You're so stupid. Oh, te you, olyan you, you, you. vesztes vagy, és, és olyan hülye vagy, és te, te, te, így és így. But you don't, you don't think back on your day and think like, you know, you got up at seven o'clock. De te önmagadról nem így gondolkodsz a saját napodról, hogy te hétkor keltél. You had jelly bread for breakfast. És lekváros kenyeret reggeliztél. And you went to work. És elmentél munkába. And you had lunch at McDonald's. És aztán a Mekiben ebédeltél. No, when we when we think of like good things, positive things, memories, we think of I, I did this. Amikor önmagunkról gondolkodunk és jó dolgokról, akkor egyes szem első szemében gondolkodunk, hogy én ezt csináltam, ez történt velem. And if your self talk is full of third person accusations, you, you, you, let me tell you, it's not coming from you, it's coming from somewhere else. És hogyha valaki, tehát hogyha azt gondolod, hogy önmagadhoz beszélsz, mégis, mint hogyha úgy szólnának ezek a szavak, mint hogy kívülálló szólnak, szólna hozzád, akkor ez nem tőled való, hanem valaki mástól. He's accusing you. Ő vádol téged. And you need to test the spirits. És meg kell vizsgálnod ezt a lelket. And there's two ways we, we test the spirit. Kétféle módon vizsgálhatjuk meg a lelkeket. One is very obviously by scripture. Az egyik az igen egyértelmű az ige ö, tükrében. All scriptures God breathed. Az egész ige Istentől ihletett. Peter says that it's men moved by the Holy Spirit. Péter azt mondja, hogy az Istentől ihletett, Szentlélektől ihletett emberek írták ezt. That, that it's the Holy Spirit who wrote the book. Tehát a Szent Lélek volt, aki írta ezt a könyvet. And he won't contradict himself. És ő nem fog önmagának ellent mondani. This is our objective measure. Ez a mi objektív mércénk. So if you hear philosophy, tehát hogyha mindenféle filozófiákat hallasz, God is dead. Isten halott. Well, you, you look in the Bible, megnézed az igében, and it says that he's alive. azt mondja, hogy nem, and you say, él. No. I don't accept that message. Akkor azt tudod mondani, hogy nem fogadom el ezt right? az üzenetet. You hear the accusations. God hates you. Hallod azt a vádlást, hogy Isten gyűlöl téged. I look in the Bible and I said, no, it, show, it tells me that God showed me that he loved me by sending his son és felapozod a Bibliádat, és azt mondta, hogy nem, ez nem igaz. Hát ö, Isten azáltal mutatta meg az irántam érzett szeretetét, hogy elküldte az ő fiát. And I reject that accusation. És elutasítom ezt a vádlást. And the spirit through which it came. És azt a lelket, amin keresztül ez érkezett. So Testing should be done according to the scripture. Tehát a vizsgálat az az ige tükrében kell, hogy, hogy megtörténjen. And I will also say that there is testing by inquiry. By, asking, by inquiry. Uh-huh. Tehát úgy is történt ez a vizsgálódás, hogy kérdezünk, kérdéseket teszünk fel. And, and uh, I won't say much about this, but if, if you're actually hearing voices, de nem szeretnék erről túl sokat beszélni, de hogyha tényleg hallasz ilyen hangokat, we, we can sit down someday and inquire from where these spirits come from. Akkor egy nap leülhetünk, beszélhetünk erről, és, és meg lehet tudakolni, hogy ezek a lelkek honnan érkeznek. And we can send them away with the authority of Jesus Christ. És Jézus Krisztus tekintélyével ezeket el lehet küldeni. So we're supposed to test the spirits, not believe every spirit. Tehát meg kell vizsgálnunk a lelkeket, és nem szabad mindenkinek hinni. It's such an important message for us in our world today. Nagyon fontos ezt hallanunk ebben our a világban. World is very spiritual. Azért, mert a mi világunk az nagyon lelki. It's very spiritual. Nagyon lelkies. If you ask most people, they'll say, yeah, I believe in a spiritual world. Hogyha embereket megkérdezel, a legtöbbjük azt fogja mondani, hogy igen, hiszem, hogy van egy lelki világ, egy szellemvilág. I'm spiritual. Én egy olyan lelki ember vagyok. I believe prayer is answered. Igen, hiszem, hogy imádkozunk. I és believe there's life after death. És van élet a halál után. But if you ask them, who is God? De hogyha megkérdezed őket, hogy ki Isten, they'll say, I don't know. azt mondják, hogy nem tudom. That's a problem, isn't it? Ez, ez már gond, nem? Our origins matter. Origins matter. Ö, fontos tudnunk, hogy honnan származunk. And it's important to know from where the spirits come. És fontos tudnunk azt, hogy honnan jönnek ezek a lelkek. Because you don't want to be listening to a spirit that's come from the enemy. Mert nem szeretnéd egy olyan léleknek a hangját hallani, so aki back, a, az ellenségtől érkezett. So back to verse 1 says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Tehát a négyes, vers, vagyis a négyes fejezet egyes versére visszatérve. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. For many false prophets have gone out into the world. Mert sok hamis proféta jött el a világba. See, these are the false teachers that are influenced by demons. Tehát ezek azok a hamis tanítók, akiket a démonok befolyásolnak. And it says they have gone out azt mondja, hogy elmentek a világba. As if from God. Úgy mentek oda, mintha Istentől lennének. Into the world. A világba. They fool a lot of people. Nagyon sok embert megtévesztenek. And the world without the power of the Holy Spirit protecting them is vulnerable. És a világ, amit nem véd meg Isten szent lelke, az teljesen ki van téve ezeknek a hatásoknak. Uh, I had another conversation in English in one of my English classes this week. Uh, ezen a héten volt egy érdekes beszélgetésem az egyik uh, angol órámon. And it was about uh, um, Martians or you know like földön kívüli lényekről yes, beszélgettünk. And, uh, and I said, do you, do you believe there's life on another planet. És megkérdeztem a tanítványaimat, hogy hisznek-e abban, hogy lehet élet más bolygón is. And, and this was a student that I already knew didn't really believe. És egy olyan tanítványom, in, akiről tudtam, in Jesus. hogy nem hisz Jézusban. Yeah, a student who didn't really believe that Jesus was a, a real historical oh, person. Tehát azt se hitte el, hogy Jézus valóban élt, és egy történelmi személy volt. Who died and rose again. Aki meghalt okay. és feltámadt. And she says, oh yeah, I believe in life on other planets. És azt mondta ez a tanítványom, hogy igen, hiszem, hogy van máshol is élet. And I just said, do you have any evidence? És megkérdeztem tőle, hogy van -e erre bármi bizonyítékod? No. Nincs. Okay. Jó. The world without the Holy Spirit is vulnerable to believe all sorts of things a világ, with no evidence. Akit nem véd meg, a Szentlélek teljesen ki van téve annak, hogy bármit elhiggyen, amire nincs is bizonyíték. And yet we have incredible evidence that Jesus came from God. Arra viszont nagyon sok bizonyíték van, hogy Jézus eljött Istentől died on a cross because he claimed to be God. Meghalt a kereszten azért, mert ő Istennek vallotta magát. And rose again to life to prove it. És meg ö, feltámadt a halálból azért, hogy ez be is bizonyítsa. Our Christian faith is not based on just you know Just ideas. A mi keresztény hitünk nem csak ilyen elképzeléseken alapszik. It's not philosophy. Ez nem egy filozófia. We are most concerned about facts. Mi minket a tények érdekelnek. Because if Jesus didn't rise from the grave, Azért, we're, we're all wasting a Sunday morning. Azért, mert ha Jézus nem támad fel a halálból, akkor itt pocsékoljuk el mindannyian a vasárnap But we have great evidence that that happened. De mégis nagyon nagy bizonyítékok vannak arra, hogy ez megtörtént. But the world will believe all sorts of things. A világ viszont mindenféle dolgot elhisz. Verse 2 and 3, please, read that. Második, harmadik vers. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testbe jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. Most pedig már a világban van. And this seems to be the the scriptural test for a spiritual message. És ez az igei vizsgálat egy, egy üzenetnek. Who's Jesus? Ki Jézus? Ask the pastors you listen to, who's Jesus? Hogyha ö, egy pásztornak a tanításait hallgatott, kérdezd meg őt. Ki somebody Jézus? comes, comes, somebody comes knocking on your door. Valaki bekopogtat a, a lakásod ajtaján. Who's Jesus? Kérdezd meg tőle, hogy ki Jézus. Is he God come in the flesh? Ő Isten, aki eljött emberi formában. Or not? Vagy nem. And a lot of people say, yeah. Sokan azt mondják, igen. He, he was a man. Igen, he was igen. in the flesh. Ember volt, persze. But he wasn't God. De nem volt Isten. Well, that's not what the Bible says. De ez nem az, amit a Biblia mond. Some people even say, you know what, God, uh, Jesus was from God. Sokan azt is mondják, hogy Jézus Istentől volt. Buddhists are very close to saying that Jesus was God. Buddhisták nagyon közel állnak ahhoz, hogy azt mondják, hogy Jézus Isten volt. But they'll deny that he was in the flesh. De azt megtagadják, hogy ő testbe jött el. But the Bible is very clear that Jesus coming is an incarnation. He is in the flesh. Viszont a Biblia nagyon világosan kimondja, hogy Jézus testben jött el, emberi formát öltött. John 1:1 says that in the beginning the word was with God and the word was God. A János 1:1 azt mondja, hogy a kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és ő volt az ige. And John 1:14 says the word became flesh. A János 1:14 pedig azt mondja, hogy az ige testé lett. And the body of Jesus, the flesh of Jesus reminds us of his death. és Jézusnak a teste pedig az ő halálára emlékeztet minket. His death reminds us of God's love. Az ő halála pedig Isten szeretetére emlékeztet. Without the incarnation there is no love. Anélkül, hogy ő testet öltött volna, nincs szeretet. Philippians says that we should have the same mind that was in Christ Jesus. A Filippi levél azt mondja, hogy ugyanaz a, a legyen a hozzáállásunk, a lelkületünk, mint Jézus Krisztusé. That though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant. Being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself by being obedient to the point of death, even death on the cross. Filippi 2, 5. részt, 5. verstől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. 1 Timothy 3:16 az első Timóteus 3:16. This is an interesting verse. Ez egy nagyon érdekes vers. Paul says, "Great indeed we confess is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among nations, believed in the world and taken up in glory." Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. We believe that we could not go to God. Hisszük azt, hogy mi nem tudtunk Istenhez menni. That's what religion says. Erről szól a vallás. Religion says just be better and you can go to God. A vallás arról szól, hogy legyél jobb, és akkor Istenhez tudsz menni. But Jesus said you could never cross that gap. Jézus pedig azt mondta, hogy te ezt a szakadékot soha nem tudod átugrani. But I've come to you. Én viszont eljöttem hozzád. I've come to you. Én jöttem el hozzád. To be your ark hogy én legyek a, hogy, hogy a te Bárka. bárkád. Aha. Get on board. Gyere, szállj be. Trust me. És higgyél bennem. And I'll take you to the Father. És én elviszlek téged az atyához. Isn't it so good that these in these verses we read that Jesus Christ came. Annyira jó, hogy ezek a versek azt mondják, azt mondják, hogy ő megjelent, ő eljött. You and I didn't come mi nem jöttünk el. We were just conceived and born into the world. Mi we didn't come. Megfogantunk és megszülettünk, beleszülettünk ebbe a világba. Mi nem jelentünk meg. Around the dinner table we were talking about something that happened in our family about five years ago. És a uh, a, vacsoráztunk, és egy olyan dologról beszélgettünk, amikor kb. 5 éve történt a családunkban. And Miriam said, Where was I? És Miriam kérdezte, hogy és én hol voltam? Miriam You didn't exist. Te még nem léteztél öt éve. You had a beginning and that happened in 2006. I'm sorry, 2009. Can't do the math. És nek, a te életednek volt kezdete, és ez 2009-ben volt. But Jesus' life didn't have a beginning. De Jézus életének nem volt egy kezdő időpontja. And he came. És ő eljött. He came. Csak megjelent. He came. To think of Jesus as anything less than God in flesh is Antichrist. Hogyha úgy gondolunk Jézusra, hogy ez annál kevesebb, mint hogy ő Isten és emberi formát öltve eljött, akkor ez az Antikrisztustól való gondolat. That's what John says. Ezt mondja János. You might have a very positive view of Jesus. Lehet, hogy nagyon jól vagy pozitívan gondolsz Jézusra. A good teacher. Jó tanító volt. A spiritual genius. Ő egy lelki óriás volt. But if we don't see him as God in flesh, de ha nem úgy nézünk rá, mint Isten, aki emberi for formát öltött, we're believing a satanic doctrine. Akkor egy sátánista tanításnak hiszünk. Because that's what all that's what separates the Christian church from all the cults. Azért, mert ez az, ami elválasztja a keresztény egyházat az összes szektától. What do you believe about Jesus? Hogy mit hisznek Jézusról? What do you believe about him? És te mit hiszel róla? Uh, I always pick on the JWs. Mindig uh, kicsit cikizem a Jehova tanúit. They believe he was Michael, an angel. Ők azt hiszik, hogy Jézus uh, Mihály arkangyal volt. Really? Tényleg? Is there any evidence for that? Van erre bármi bizonyíték? No. Nincsen. There's no evidence for that. Nincsen bizonyíték erre. But there's plenty of evidence that He claimed to be God. Viszont sok bizonyíték van arra, hogy ő Istennek vallotta magát. He did all sorts of miracles. És mindenféle csodát tett. Including rising from the dead. Beleértve azt is, hogy a halálból feltámadt. To prove it. És bebizonyította ezt. In verse 4 it says, little children, you are from God. Negyedik vers azt mondja, ti Istentől valók vagytok, gyermekeim. And have overcome them. És legyőztétek őket. This is such an encouragement. Ez egy akkora nagy bátorítás. Because some of you are thinking like, oh, Satan, demons, you mean, mean, oh, I'm afraid, oh no! Mert sokan akár azon gondolkodtok most, hogy jaj, itt beszélünk itt a sátáról, meg a démonokról, ez, ez engem félelemmel tölt el. John says, peace. János azt mondja, hogy békesség. Children. Gyermekeim. You're from God. Te Istentől való vagy. You have been born from God. Ti Istentől születtetek. You have new life in you. Új életetek van. The life of God is in you. Isten élete van bennetek. And Jesus overcame Satan and the death and, and death and the grave and demons. Jézus pedig legyőzte a halált, a démonokat, a, a sírt. And you also in God have overcome them. És ugyanúgy te is, mivel te benne vagy, legyőzted ezeket. For he who is in you mert aki bennetek van, is greater than he who is in the world. Nagyobb, mint az, aki a világban van. Who's in the world? Ki van a világban? Satan is described as the prince of the power of the air a, a sátánt úgy írja le az ige, hogy ő a, a nem tudom, a levegő fejedelme. Aha, bocs. He's described as the boss here on earth. Úgy írja le az ige, hogy ő itt a főnök a földön. But who is it that's in you? De ki az, aki benned van? It's the Holy Spirit. A Szent Lélek. God is Father, Son, and Holy Spirit. Isten szent háromság, az Atya, Fiú és a Szentlélek. And I, I can't describe, I can't explain it to you. És ezt nem tudom nektek megmagyarázni. <laughs> That our God is one, but there are three who are God. Hogy Isten egy, és mégis három személyből áll. And, and if you trust Jesus, és ha bízol Jézusban, the third member of the Trinity, the Holy Spirit, is in you. A Szent Háromság harmadik személye, a Szentlélek benned van. And he is no less God than the Father and the Son. És ő nem kisebb, mint az Atya és a Fiú. He's not God with a little g. Ő nem Isten kis i betűvel. He has all power, all authority at his disposal. Ugyanúgy neki is megvan minden erő és minden hatalom, ami Isten rendelkezésére áll. And he's in you. És ő benned van. He's in you. Benned. He's in you. És benned. He, you don't deserve that he be in you. Nem érdemeljük meg, hogy ő bennünk legyen. But God cleaned you up. De Isten kitisztított minket. With the blood of his son. Az ő fiának a vére által. And his spirit moved in. És az ő lelke belénk költözött. Verses 5 and 6 read them. 5-ös, 6-os vers. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévegés lelkét. Origins matter. Hogy mi honnan származik, az nagyon fontos. They determine who, who we're listening to és meghatározza azt, hogy mi kire hallgatunk. If you're born of God, you listen to the Father's voice. Hogyha Istentől születtél, akkor az ő hangjára hallgatsz. Jesus said, I'm, I'm a past, I'm a shepherd. Jézus azt mondta, hogy én, én vagyok a jó pásztor. My sheep hear my voice and they follow me. A bárányaim hallják a hangomat, és But követnek them, engem. But them, the world, De ők, a világ, those who are rejecting Jesus, akik elutasítják Jézust, they don't hear the voice of God. nem hallják Isten they hangját, don't obey the Spirit. és nem engedelmeskednek they a just listen to each other's opinions. Csak egymás véleményére hallgatnak. They just listen to satanic lies about spirituality. Sátánista ö, ö, hazugságokra hallgatnak, a, ami a lelki világot illeti. And it seduces many. És sokakat ez elcsábít. And John finishes this section by saying, This is how we know. És uh, így fejezi be János ezt a részt, hogy erről ismerjük meg. John wants us to know something. János azt szeretné, hogy mi tudnánk, ismernénk dolgokat. Not just believe something. Nem csak úgy hinnénk valamiben. He wants us to know something. Hanem, hogy ismerjük is. He wants us to know the difference between the spirit of truth and the spirit of error. És tudjuk mi a különbség az igazság lelke és a tévegés lelke között. And this is it. És ez az that if the Spirit is from God, hogyha a lélek Istentől való, God's Holy Spirit, Isten szent lelkétől, the message will be biblical. Akkor az őtőle jövő üzenet az biblikus lesz. The message will be Christ centered. Az őtőle jövő üzenet Krisztus központú lesz. That Jesus has come in the flesh. Arról fog szólni, hogy Jézus eljött a testben to pay for all of our sins, hogy megfizesse minden bűnünkért, to give us life, és hogy életet adjon nekünk, to show us how much the Father loves us, és hogy megmutassa azt, hogy mennyire szeret minket az Atya. And the spirit of error will say anything else. A tévegés lelke pedig ezen kívül bármit fog mondani. The spirit of error will tell you whatever you want to hear. Bármit fog neked mondani, amit szeretnél hallani. The spirit of error might tell you that you're God. Lehet, hogy azt fogja neked mondani a tévegés lelke, hogy te vagy Isten. Spirit of error might tell you that you're good enough. Vagy az, hogy önmagadban elég jó vagy. Ügyes vagy. spirit of error will lie to you. Hazudni fog neked ez a lélek. Accuse you. Vádolni. spirit of error will tempt you. A tévegés lelke el fog csábítani. But the spirit of truth will, will not. De az igazság lelke nem. It's a blessed thing to know that God has revealed himself in the Lord Jesus Christ. Áldás azt tudni, hogy Isten megjelenítette önmagát az Úr Jézus Krisztusban. It's a blessed thing to know that Jesus, the infinite God, has come so close to us. Áldás azt tudni, hogy Jézus, aki végtelen Isten, ennyire közel jött hozzánk. Very close. Nagyon közel. He's here. Itt van velünk. The infinite has become man, so that we might know God. A végtelen Isten emberé vált, azért, hogy mi ismerhessük őt. And experience his love in és his megtapasztalhatjuk az ő szeretetét és az ő életét. And in a moment I just want to encourage you to come to the table and partake of the Lord's Supper. És most mindjárt arra foglak titeket kérni, hogy gyertek ki az asztalhoz, és vegyetek úrvacsorát. That's what this is about. Erről szól ez az egész. God didn't stay far away. Hogy Isten nem maradt tőlünk távol. But he came and he put on his man suit. Hanem eljött hozzánk, fölvette az emberi ruháját. But it wasn't just clothes, it was real flesh and blood. Nem úgy értve, hogy ruhát, hanem tényleg önmagát emberé tette. And he experienced a painful death. Vált, és megtapasztalta azt a fájdalmas halált. The one that you and I should have experienced. Azt a fájdalmas halált, amit neked és nekem kellett volna he, megtapasztalnunk. He experienced separation from the Father. Megtapasztalta azt, hogy el lett választva az atyától. Something that we should have experienced. Azt tapasztalta meg, amit nekünk kellett volna. But God in his mercy De Isten az ő irgalmában sent his son elküldte az ő fiát, to pay the debt we could never pay. hogy megfizesse azt az adósságot, amit mi soha nem tudtunk volna megfizetni. So that we would know the Father. Hogy mi ismerjük az Atyát. And if any of you have doubts, és hogyha valamelyikötöknek kétsége van e felől, I just want to ask you, as we sing, akkor szeretnélek arra kérni, ahogy éneklünk, I just want to ask you to pray. Kérlek arra, hogy imádkozz. And to say, Holy Spirit, és mondd azt, hogy Szentlélek, Lead me into truth. Vezess el engem az igazságra. Show me that these things are true. Mutasd meg nekem azt, hogy ezek a dolgok igazak. He is the spirit of truth. Ő az igazság lelke. He will lead us into truth. És ő fog minket elvezetni az he igazságra. Won't, he won't lie to you. Nem fog nekünk hazudni. He won't lie to you. Nem fog nekünk hazudni. And come to the table. És gyertek az asztalhoz. With joy. Örömmel. And if you don't know Jesus, és hogyha nem ismered Jézust, you don't have You, you don't have to stay that way. Nem kell így maradnod. If you, you don't know that you have eternal life, you don't have to stay that way this morning. Hogyha nem tudod, hogy van-e örök életed, akkor nem kell ebben a tudatlanságodban megmaradnod. But you can receive Jesus. Hanem elfogadhatod Jézust. You can trust in him. És bízhatsz benne. God didn't send You know, a man to pay for your sins. Isten nem egy embert küldött el azért, hogy megfizessen a te vétkeidért. Didn't even send an angel. Nem is csak egy angyalt küldött. As strong as they are. Bár ők nagyon erősek. But he is far above the angels. Hanem ő, akit elküldött, sokkal ö, feljebb való az angyaloknál. He sent his own son. Az ő fiát küldte el. You can trust that. Ezt meg, ebben megbízhatsz. You can, you can trust that, and you should trust that. Megbízhatsz ebben, és, és így is kell tenned. And today you can put your faith and trust in him. És ma a te bizalmadat és a te hitedet belé helyezheted. You can ask him to forgive you your sins. Megkérheted őt, hogy bocsássa meg a bűneidet. And he'll forgive you. És meg fog bocsájtani. You can ask him to give him your spirit és meg, tehát megkérheted őt arra, hogy neked adja az ő lelkét. And he will give it. És odaadja neked. Lord Jesus, we thank you for your Holy Spirit. Úr Jézus, köszönjük neked a szent lelkedet. That you gave to us to be our comforter. Hogy nekünk adtad, hogy az ami vigasztalónk legyen. To lead us in truth. Hogy az igazságra vezessen minket. We thank you that we have lots of ways of testing the spirits. És köszönjük azt, hogy sokféle módon megvizsgálhatjuk a lelkeket. And that we recognize your spirit because he speaks the truth. És felismerjük a te lelkedet, mert ez az igazságot szólja. He speaks the truth about who you are. Az igazságot szólja arról, hogy te ki vagy. And Holy Spirit, we invite you to change our lives. Szentlélek, hívunk téged arra, hogy változtasd meg az életünket. To shape our lives. Hogy formáld azt. To produce fruit in our lives. Hogy hozzá gyümölcsöt az életünkben. Convince us, Győzd Holy meg Spirit, minket, Szentlélek, that we would know hogy tudjuk the truth about spiritual things. az igazságot a lelki dolgokról. We thank you that you've not left us alone. Köszönjük azt, hogy nem hagytál minket egyedül. But you're with us. Hanem velünk vagy. And you're here now. És itt vagy velünk most is. And Lord, if, if there's anybody who wants to trust you this morning. És hogyha van olyan közülünk, aki most szeretne benned bízni. To trust you for the first time. Először életében. Then convince them. Kérlek, győzd meg őket. My words are so weak. Az én szavaim annyira gyengék. I can't convince anything, én anybody of anything. Nem tudok senkit semmiről meggyőzni. But your spirit can create new life. A te lelked viszont új életet tud teremteni. Holy Spirit, you can open blind eyes. Szentélek, te meg tudod ö, nyitni a vak szemeket. You can make dead men walk te fel tudod támasztani a halott embereket. Holy Spirit, do that work. Szentlélek, tedd meg ezt a munkát. We need you. Szükségünk van rád. Thank you that you are greater than than he that is in the world. Köszönjük Istenem, hogy te nagyobb vagy, mint az, aki a világban van we have nothing to be afraid of. És semmitől sem kell félnünk. Nothing to be afraid of concerning the Antichrist, concerning Satan, demons. Semmitől nem kell félnünk, ami az Antikrisztust, a démonokat vagy a sátánt illeti. Because if we are in you, we are safe. Mert hogyha benned vagyunk, akkor biztonságban vagyunk. Jesus, help us come to you now. Jézus, segíts nekünk, hogy hozzád jöjjünk most. To the table. Az asztalhoz to worship you, hogy imádjunk téged, to say thank you. és hogy azt mondjuk, hogy köszönjük. It's in your name we prayed. Amen. Te nevedben imádkoztunk. Amen.